paranoid iya. neljä pupua tuli takaisin. Eh, neljä pupua lähti leikkiin. tuli tuli Kaksi pientä pupua lähtään vuorten taakse kauas pois. Äiti alkaa sanoa, no, Ja pupu tuli takaisin, yksi pieni pupu lähti leikkimään vuorten taakse kauas pois. Äiti pupu sanoi, Sipuput tuli takaisin. Sitten mä esitän laulun sotilaat. Sotilasta marssi näin, sotipuput Kaikki oli silloin, että kissatilat väärin. Sotilaat cuore Satojen vuuten minä en saanut takaisin. Silloin nousi Mikko suuren suuren ja sikseen ja men Nyt olivat kaapissaan joka kerta sillä ihmisillä. Lähtivät ja pu pu pu pu. Pu pu pu pu pu pu. Sitten esitän laulun. No. Kivat näin sairaita. myrskyn mieli oli lämpöinen. Äiti Yeah. se, sitten, sitten tulee laulamaan kauniolaulun. Eikä. tulla. Eikä te se te te te kanalla. Eikä nakka te te. Tätä tulla luotteti. Haluaisin sinun hautetin. Talking toilet my pumpkin. 没有呵呵 Yes, I come in and all this calling by all you by Hello? Ah! sen ainoaksi vain. Ja joka kerta maavituksen herää jo, herää jo. Dekubanni. But in ke holy do I mean son you I mean I mean son you I love you. Es porque el tiempo to leave to help with out. Boyskowski has spoken Asian bottom has no service here. How is this?